La divinité zemir de la monde. L'essence divine ne peut se réaliser que dans une infinité de formes finies. La manifestation de l'éternel dans une forme finie ne peut être qu'imparfaite. La forme n'est qu'un signe qui indique sa présence. Все дела человеческие — только знаки. Я только подал знак тебе, а мой далекий друг в поколениях будущих, как мановением руки, когда уже нет голоса, подает знак умирающий. Не суди же меня за то, что я сделал, а пойми, чего я хотел.